Dankie dat u teenwoordig is. En vader, vir ochend wil ons kom sê dat daar is niemand so sê nie. Ons kom eer u vir ochend. U is die leeuw, u is die lam. U is die rots wat eeuwig staan. Dankie vader, laat ons na u toe kan kom. En op hierdie rots kan kom staan. Dankie vir die prijs wat betaal is. Dankie dat die Heer is. Dankie dat die God is wat vir ons is. Een God is wat vir ons uitgaan. Een eeuwige God. En vader, ons wil soos hierdie lied volgend kom sê, daar is niemand soos hier nie. Daar is niemand soos hier nie. Ons eer en aanbid die vader. Amen. Ja, dankie PW, dis lekker om weer terug te wees in die gemeente en is lekker om soveel ouwens hier so te sien vanmorgen. Uh, ek wil net vraag, as daar enige iemand is wat een woord het of een getuienis, jylle is welkom. Ek wil graag dat ons saam net lees uit Matthies. Ek wil graag net een gedeelte vir jylle voorhoud uit Matthies. Matthies Eh, dit kom na aanleiding van ons woordskool Woensdae en ek wil regtig 'n beroep doen op die gemeente om hierdie woordskool by te woon. Jene mense, dit is 'n verrykende ervaring. Hier is van ons gemeentelede wat sover is van Switzer afkom om Woensdae hierdie woordskool by te woon en dis verrykend. Dis regtig 'n uh, eh, baie baie aangenaam. Dit is 'n uh, 'n twee gesprek. Ek het baie geneigtheid in myself om om uh vrae te vra. Ek dink ek het dit by Kappies geleer om reaksie te ontlok. En ek sal vir julle sê dit is dit kan nogal reaksie ontlok as die vraag gevra word. Ek wil hê ons moet saam lees uit ons kan eintlik in waarheid begin by by Matteus 9, maar uit die aard van die saak van die tyd uh gaan ek nie die hele gedeelte lees nie, maar ek wil tog vir julle vra lees die hele gedeelte van 9, uh, eh, van 9 af, da, dit gaan rondom die, die verlamde man, wat Jesus dan nou gezond gemaakt het, die volgende gedeelte in vers 9 gaan oor die roeping van Matthies, dit is ook een wat die Heere daar gezond gemaakt het, en dan wil ek begin dat ons kan dan lees uh, vanaf vers 14. Daarna kom die disciples van Johannes na hom en sê, waarom vas ons, en die fariseers dikwils, maar die disciples vast nie. En Jezus sê vir hulle, kan een bruilofgaste dan treur, solang as die bruidegom by hulle is? Maar daar sal daar kom, wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word, en hulle sal vast, sal hulle sal dan vast, en niemand sit een nieuwe stuk lap op een ou kleed nie, want die aangeplakte stuk skeer van die kleed af, en daar kom een erger skeer. Een mens gooi ook nie nieuwe wijn in ou leersakke nie, anders bars die sakke en die wijn loop uit en die sakke vergaan. Maar een mens gooi nieuwe wijn in nieuwe sakke en al twee bly behouwe. Nou moet ek herken, hierdie gedeelte het ek altyd gehoor en dan wonder ek, verstaan ek het recht, dan gaan ek maar voorbij. Dit het my nooit rechte geplaam, dit te probeer verstaan nie, maar toe ons nou in hierdie hierdie woordskool besig is, het hierdie gedeelte toe begin sin maak. Toe toe ons nou begin, toe het hierdie ding vir my sin gemaak. Jy plak nie 'n 'n nuwe stuk lap op 'n ou leersak nie. Jy gooi ook nie nuwe wyn in nuwe sakke nie. Ek weet nie of julle dit verstaan nie. Eh, ek mag dalk die enigste wees wat dit nie verstaan nie. Ons het in die waarheid hier te doen met 'n Ou Testamentiese godsdienst en met 'n Nuwe Testamentiese godsdiens. Hoe vreemd dit ook al mag klink, laat dit hier in die Bybel staan. Dit is waar dit is. Ons het hier en as ons dit reg verstaan as jy nou kyk na na die geregtigheid ou sakke die voor die kruis waar Jesus is verstaan ons dit reg met die nuwe geregtigheid wat gekom het na die kruis is dan die nieuwe sak, of dan die nieuwe wijn. Dit is hoe ons het verstaan. Die nieuwe gerechtigheid, boodskap wat ons het, is die boodskap van liefde. Jan het het ook vir ons baie mooi verduidelik, hier is nog een gedeelte hier, wat staan, dat die liefde geloof wek. Ons moet het recht verstaan, dat ons kan nie die ou godsdienst, die vorige een waar daar ook staan, vrees, vrees, straf en die wet en offerandes kan ons nie nalat of ons kan nie die die nuwe wyn of die nuwe sakke op die ou gedeelte plak nie. Ons moet oorgaan in die nuwe bedeling waarin liefde geloof ek. En wanneer ons geloof in ons het dan gaan ons oë oop. Andre het gepraat van dan sien ons wat ander nie sien nie. En dis waar ons moet kom. Ons moet kom by die geloof waar ons kan sien wat ander nie sien nie. Wat het Abraham gesien? Wat het hy gesien? Sara het gelag toe die Here vir haar gesê het sy gaan 'n kind baar. Sy het gelag. Die Here het haar daaroor ook gekonfronteer. Hoekom lag sy? Ons sien in baie gevalle hierdie verlore toestand of of omstandighede waar ons onsself in bevind uh, ek praat nou van, van die weiris, ons moet ons oog kan oopmaak en dat ons kan sien by hierdie omstandighede wat om ons is. Laat ons die, die einde van hierdie omstandighede sien. Dit is donkerte van, van Eskom, dus hierdie opstande teen mekaar, die uh, gevalle wat ons nou aldag sien. Ons moet in geloof optreeu en dat ons kan sien wat ander nie kan sien nie. Dat ons oë kan oopkom. Dat ons kan sien die komende eindtyd waarin ons beweeg. Dit is vir ons die belangrike dat ons die nuwe wyn in nuwe sakke sal gooi. Dat ons ons denke vernuwe. Dat ons nie dink en nie meer die ou bedeling met die nuwe wil bybring nie. Ons moet nuwe wyn in nuwe sakke gooi in so lewe. Ek sien julle met 'n wonderlike week. Môre julle. Dis nou toevallig dat ek en die oom amper dieselfde iets wil sê. Ek's besig om 'n boek te lees wat se naam is Switch on Your Brain en die vrou wat dit skryf is 'n neurologiese scientist so. Sy het in die 80er jare geswat en sy sê in die 80er jare het hulle geleer dat jou brein is fiks. So as jy 'n motorongeluk was of jy het kwai depressie of 'n beroerte, dan is dit nou maar hoe jy is. Dis nou maar kan dit nie verander nie. Maar sy is een baie groot gelovige, baie goeie verhouding met God, en sy het haar patiënte behandel uit die oogpunt van vernieuwe jou denken, en hierdie Deuteronomie 30 vers 19, waar die Heere sê, ek stel vir julle leven in dood, vloek en sien, kies die leven dat julle kan leven. En haar patiënte begin beter raak, en hulle toe eh, letterlijk wetenskapelike navorsing gedoen oor positieve denken. En sy sê dat die wetenskap het uiteindelijk opgevang met Godse woord, nou eers, <laughs> besef hulle hoe dit werk. En die wetenskap het altyd gesê jou brein reguleer jou lyf en al en so, maar sy sê dit is nie die waarheid nie. Jou gedagtes reguleer jou brein wat dan jou lyf reguleer. En um, ek dink oor hierdie goeters, ek is so Piet, ek het baie tyd nodig in prentjies en maandag ry ek pos ons burg toe en op die pad besef ek net dat toe ons in die kerk gesit het en hulle lees die wet voor dan het jy mos jou brein so tik en jy dink ek pleeg moord nie, ek steel nie, ek doen nie egbreek nie, so lê op die 10 en kom en dink jy nee, ek's eintlik oukei. Okay, ek doen hierdie goedie nou sit ons hier in, in hierdie kerk en jy, ek persoonlik eh, het hierdie goeders gehoor by kamp, my lewe het omgedraai, ons kom na hierdie kerk toe, rui van Kimberley af, en toch spandeer ons tyd die in, maar spandeer ons rarig tyd die in, kies ons rarig die lewe en lewe dit, of kies ons het net en sit maar net terug, want dan sit die sondag hier so en die dink, oh, ek is in die rechte kerk, ek weet ek is nie sondag nie, God straf my nie, maak my nie siek nie, maak my nie dood nie, so ek is eindelijk ok, of groei ons rarig in, in hierdie goeders wat sy sê, Want sy sê dat elke oogend wanneer jy wakker word, is al klein nieuwe breinseiliekies wat gevorm het hierdie nacht. En jou gedagte is bepaal of hulle doodgaan of hulle ontwikkel. En alhoewel ons positieve type mense is, het ons ons steeds negatieve gedagtes dier die dag. Jy raak nog steeds kwaad vir iemand of is ongelukkig oor iets wat iemand gedoen het of sien die omstandighede van Eskom of wat die oom nou net gesê het. Vernieuwe ons rarig ons denken, dink ons rarig so dat God dink op die oomlik of dink ons wat ons dink dis soos mense wat ek vra baie vir mense oefen julle ja ek is by die gym <laughs> ek sê gaan jy gym toe nee nie regtig nie <laughs> ons almal is aangesluit by die gym maar gaan ons regtig gym toe ons kies die lewe maar jaag ons die lewe na wat God vir ons gestel het in ons gedagtes en in, in elke ding wat ons doen of kom ons maar net kerk toe en sit ons hierso en julle verstaan wat ek probeer sê is ons net nie dit voel net vir my ons is net nie regtig ons is daar ons is net nie regtig daar nie ons sit net terug want ons is nou op die rechte plek. En, ja, ek het net daarin gedink en het besef dat ons kies die lewe, maar ons jaag het nie noodwendig na nie. En ek het die uh, DVD gekyk van Joseph Prince, dat hy ook hierdie gepraat het, hy gepraat oor geneesing, en hy sê, sy, sy enigste levensdoel is om die lewe na te jaag wat hy gekies het. En al die ander goeders val van self in plek. Maar dit gaan oor wat ons dink, ons gedagtes, want ons gedagtes reguleer elke ding. En so rik terug was ek by Leon Boumi gewees, en, en ons praat oor hierdie goed, en hy sê vir my, die realiteit is dat jy siek is, of dat jou finansies nie goed is nie, of dat jou bezigheid het nie maak nie. Maar die waarheid is, dit is nie so nie. En ek het baie gaan dink oor wat hy sê, en ek en Jan het ook nou gepraat oor, die duivel is klaar uit oorlee, maar nog steeds het hy iets op jou partijkeer, op jou gezondheid of so. En is eindelijk nie die waarheid nie, dit is net die illusie wat die duivel in jou voorhoud. So wanneer jy siek is in jou gedagtes, gloei die realiteit wat net 'n illusie is wat die duiwel voorhou of gloei die waarheid wat God aan jou voorin sê maar jy is geklaar genees. En watter een is jou gedagtes? Is dit op die realiteit of is dit op die waarheid? En ek dink dis net iets waar ons bietjie moet dink sodat ons nie net lees vernuwe jou denke en jy dink ja, ek spesig my denke te vernuwe of dink jy regtig sodat God begin dinkie? Ek wil nou net regtig vir nog iemand kan sien nie want dan moet ek net sê amen want wat ek wou sê is nou klaar gesê. So, so sit daar, draak my stikkie ook by kappies, jy wou dat nog iets sê, maar moet nie, nou nie, nee, ons gaan nou daar praat. Als hy, lyk my, die woordskool het, eh, het een indruk op ons gemaakt, want dit wat Frans nou gesê het, gaan ek ook nou sê, ek gaan nou net probeer om my uur daar oor te praat, want jylle is ons gewoon, jylle is ons kerkfiks, jylle kan ons een uur sit, ons het die vakantie ontmoet ons iemand uh, wat hier vanaf, nou nie uit die gemeenteheid getrek het nie, en uh, hy sê nee, hy het nou probeer om hier aan te sluit of by gemeentes in te ska, maar die man preek een uur, ek kan nie so lang sitte luister en ek dacht toe ek sê vir Johan, die ou is nie kerkfiks nie, hierdie man is kerkfiks, hulle kan, hulle kan luister. Goed, baie dankie Frans vir jou uh, inleiding, Carla vir jou gedeelte ook, want precies wat ek nou vanmorgen aan julle gaan probeer verduidelik. Ek gaan dit nie heeltemaal recht kry nie, want ek onthou nie my al die goede ek vergeet en, en alles, maar, maar kom ons kyk waar ons kan. Ek het ook die woordskool van woensdag aand as basis gevat, want daar het vir my iets geweldigs oopgegaan, wat ek baie aanskillig was. En ek wil het met julle deel vanmorgen, want ek weet, hier sit dalk so een of twee van ons manne wat, wat nog ook daar leid. Goed, ek wil net graag begin en sê, hoe het hierdie gemeente ontstaan? Hoe het jy by die gemeente uitgekom? Uh, wat het jou hierna toe getrek? Wat het jou laat besluit? Maar dis die plek waar ek wil wees. Goed, mannen het by mekaar gekom en gevoel dat uh, hulle wil meer hee uit die woord. En dat daar meer in die woord is, om net zondag na zondag te gaan verwerken en te gaan sit vir een uur en, en te luister en naar wie huis toe te gaan. En, want after all, dis die rechte ding om te doen op een sondagmorgen is om sondagochtend kerk toe te gaan. En door die woord in actiegroep het manne by mekaar gekom, kampen is gehou, bedieningen is begin en doordat die woord in actie in mensense levens gekom het, is die gevolg is een van hulle dat ons vandag hier sit. Nou as ons dier die oud testament gaan, soos Frans ook nou daar genoem het, ek het toevallig die vakantie klompie lesse geskrywe vir die kinderbediening, en dan gaan ons nou dier die bybelgeschiedenis, en ons, ons moet ons jeug weer by die bybelgeschiedenis uitbring, ons kinders ken nie die bybel nie, en dwarsdeer sal jy sien telkens waar Godse gees oor mense gekom het, waar mense met die ontmoeting met God gehad het, het daar iets gebeur, het hulle in aksie gekom, soos Frans nou ook terecht gesê. Julle kan hulle gaan lees, baie die, die ou mense, die groot mense, julle ken allemaal die geschiedenis, kyk vir Abraham, Isaac, Jacob, so kan ons hulle gaan. Vat bijvoorbeeld vir Mooses, wat van een skaapwachter af, uh, Godse gees ontmoette daar by die brandende bos, en tot hierdie machtige leier, wat 3 miljoen jode uit Egypte geleid. Nou, dis een prachtige story, Maar het jy al gedink aan die logistiek om 3 miljoen mense te voet nou voor en toe te vat? Hoe gee jy al hierdie ons water? Hoe gee jy hulle kos? God het nou daarvoor gesorg. Maar, maar denk net, hoe spreek jy 3 miljoen mense toe, as jy wil vir hulle sê, morgen slaan ons tente op, en dan trek ons weer verder. Kan jy denk hoe lang vat dit? Dit was een ek wil nou nie sê hengse logistieke operatie nie, maar ek denk dit was uh, iets ernstigs gewees. En daar is twee profete wat ek graag wil uitlig, wat ook vir my kostbaar is. Die een is Gideon en die een is Elia. Gideon het daar, jylle ken die geschiedenis, koring gedors, ons aanvaar, hy was seker een koringboer of soeits, en uh, want die Midianite het hulle gestroop. Die oomlik wat die koring gedors is, dan kom hulle in, en dan oes die Midianite ons ken het, vandag het ons ook medianiete wat in ons speerkaneetboorde inbeweeg en, en oorals inbeweeg wat, wat oes. En hulle het weggekryp daarvoor. En nou ken julle die story van die engel van die heren wat by hom gekom het en vir hom gegroet het, dapper held en al die storytjes en, en hy het getwijfel. Hy moet dan nou mense gaan red en hy is ons nou nie daartoe in staat nie. Maar toe die gees van die heren oor hom kom, het hy en 'n handjievol 300 om presies te wees, het hulle hierdie magtige Midianiete gaan verslaan. Nou hoe dit gebeur, uh, eh, uh, eh, kosbaar, uh eh, vat 'n uh, erdekruik, sit 'n uh, fakkel binne-in en dan sluip julle nou na daai manne toe en julle omsingel hulle. Daar is nie lig nie. En dan op 'n sekere stadium as die horing blaas of die fluit of wat ook al uh, aan, dan slaan jylle die kruik stikkend, en dan skyn die lig en die lig verdryf die duisternis, en in die geval die medianiete, en so vlug die manne en vermoor hulle mekaar, sonder dat hierdie manne omtrent iets gedoen het. Denk een bykie daan, dis symbolies, ek self is die kruik, en Godse lig is in my, maar solang ek nog te veel is, ek kan die liggie skyn nie, ek moet eers myself uit die pad uit kry. Ek wil nou amper sê, my eie kruik stik in slaan, so laat God uh, eh, sy lig kan skyn. Kom ons kyk na Elia. Wat interessant is van Elia, jylle moet my bietjie recht help, en, en gaan forse bietjie vir Elia na. Ons weet niks van Elia nie. Daar is nergens geschiedenis dat hy die sien van hierdie een was, en so is hy gesalf van die type van goed soos die ander profete nie. Die eerste wat ons van Elia lees, is dat hy na Agab toe gegaan het en hy het hom gaan konfronteer oor die baal godsdienst. En ons lees, hy het gegaan en hy het sy, ek wil amper sê, sy, sy punt gemaakt en hy het omgedraai en geloop. En hy is weg na die spruit van Krit toe, waar hy gaan wegkryp het, want, want hierdie Agab was een kaland. Hy, hy, hy wou hom toe in die handen kry, want hy het vir hom gesê, en onthou vir drie jaar gaan het daar nou nie reend nie. En hy gaan kryp daar weg, en die Heere sorg vir hom visies daar, dier die kraaie wat vir hom kos bring en water, of die water was nie spruit, maar die Heer het vir hom kos gebring. En ees na lang tyd, wat hy tyd gespandeer het met God, en Godse stem gehoor het, intimiteit, het hy op Godse bevel, weer terug na Agap toe, en hy roep die manne, hy kom in aksie, hy roep uit lombaal profete by mekaar, en hy sê, right, vandag is die dag, nou ken julle die story van Karmel, wat hulle opgetrek het op die berg, hulle altaar gebouw, en, en, en baie story, en op die uiteinde het die Baalse offers nie aan die brand gekom nie, maar jylle ken dit, en Eliase offer is aan die brand gesteek en, en so aan. Vir my belangrik is, en ons gaan net toe daarby uitkom, laat Elia die volk toespreek, en hy sê vir hulle, hoe lang hink jylle nog op twee gedagtes? As die Heere God is, volg hom. As dit Baal is, volg hom. En toe ek die stikkie lees, toe denk ek, hoeveel stikke Baal, het ek nog in my hart. Die baal van ongeduld, die baal van ontevredenheid, haat, onvergevensgesintheid, noem hulle, jy ken hulle, ek weet wat by my baale, wat by my nog op hy stoele sit, hulle onthou ons altyd jan teken die stoele wat nog daar is, wat my focus steel, en wat my weghou van intimiteit met God. En beide, soos al die ander sê ek hier so, is ingestel op Godse stem, om 'n opdrag uit te voer en ons ingesteldheid is belangrik. Ag en dan praat ons sommer oor Josafat. Julle ken die storie van Josafat, dis mens 'n kosbare ou wat bedreig was deur hierdie twee leers en hy besef hy het nie 'n kans nie, maar hy doen niks nie. Hy gaan eers en gaan soek soos die woord sê die aangesig van die Here. En die Here sê vir hom Josafat, dis nie jou oorlogie, ontspan. Maar reël net laat die orkesmanne, laat hulle vooruit trek en hy kom in aksie dier dit te doen, en hulle trek op, en die leers wat teen hom optrek, hulle vernietig mekaar, sonder dat hy enige is doen, maar hy het in aksie gekom, nadat hy uh, eh, Godse stem gehoor het. So kan ons dier die hele oud testament gaan, en kan ons sien van gehoorzame manne, en gehoorzame vrouwe, wat hulle levens in aksie gekry het op Godse bevel, en toe suksesvol was daar so. Kom ons visualiseer nou vanmorgen een toneel. Een gesin, jylle ken het allemaal, sit voor die TV, dis 7 uur. Die aandete sit op die mannese skote, ken jylle dit? Ons wacht nou. Dan verskyn die nies daar so, maar voor die nies, dan sê daar een stem, die volgende program, wie van jylle kyk, kyk net sy nies? Nies is nie geskik vir kinders onder 13 nie. Het julle dit al geluister? Gaan kyk vanavond. Die volgende program is nie geskik vir kinders onder 13 nie. Een uh, ouwerleiding word aanbeveel in ons voorkamer, by ons kinders. Dit is my ongelooflik, dat nies nie geskik is nie. En dan kom die niese uh, dienkie nou, en dan sê die omroeper, goeie naand, Eskom het bekendgemaak, en terwijl hy nog bezig is om te praat, gee pa een snork van verontwaardiging. En die bericht gaan verloore in sy kommentaar, en die volgende dan sê, die EFF sal volgende week, en dan gee pa een woord, wat eindelijk dan kinderleiding nodig het. Nee. En dan, die volgende bericht is, die openbare beskermer het in haar verslag oor korruptie besluit, en dan trek ma weg oor korruptie, en wat alles gaan. En binnen tien minuten is ons so kwaad, laat ons hele focus op mense is, wat ons land omkrap. Ken jylle dit? Maar wie wat, Pieter, snaaks genoeg, gisteravond het jy die nies gekyk, en morgenavond gaan jy om weer kyk. Ek weet nie of ons het doen, in die hoop, laat dit sal beter gaan nie. Ons is negatief, ons focus is totaal en al weg. En dan denk ek aan Timotheus 1 Timotheus 4 vers 6, terwyl ons nou sit in nie skyk, goed wat ons omkrap tot in die diepste toe, voed jou met woorde van geloof. Dis totaal en al by die achterdeur uit, dis vergete, ons voed ons moet hierdie goed, waar ouwe leiding nodig is. Maar morgen gaan ons nou by die koperatie, of by die kantoor, of waar ook al, daar ruil ons nou hierdie stories uit, En jylle weet ons nou, laat die mens bederf nie een goeie story, moet feite nie. Ons las om aan, en het jy gehoor, en het jy dit, en, en so gaan ons aan. En word my focus so gesteel in een mate, dat ek nou beginne oordeel, en dat ek self mense beginne haat. En ek sê nie julle nie, ek, ek het baie keer vir die vrou gesê, as ek net die ouwe in die hande kan kry, wie ek sal sy snorbaarde een vir een uittrek, wat doen ek, waarmee is ek bezig, nee, ons oordeel ons beskillig, wat het nou van die fontein geword, wat nie soet en bitter water kan voortbring nie, hoe verdeel ek my hart, so die een deel die Heere kan liefhe en my medegeloviges kan lief hee, en die ander deel, bere ek om politici uit te saart, want dit is wat ons moet, hulle moet doen, ek spreek sommer dood oor hulle, en daai ouwens, wie dis die selfde ouwens wat sê, want so lief het God, die hele wereld gehad, hulle is deel van die wereld, hy het vir hulle ook gesterf, hy het hulle net so lief, soos wat hy vir ons het, ek en jy, het die genade ontvang, om al op 'n vroeër geleentheid die regte keuse te maak. Maar nou, as jy nou hierdie goed sien, nou begin 'n vrees posvat by my. Grondeis, hulle gaan my grond vat. Kyk wat doen hulle aan die ekonomie. Ons gaan nie meer beleggings kry nie. Kyk vir Eskom. Ons het meer donkerte as wat ons krag het. Wat wat kyk ons skole, kyk ons hospitale kyk, kyk, ek meen, manne, ons kan heel dag net kyk na alles wat verkeerd gaan om ons. En, hierdie vrees, nou vraag ek vir julle, wat het van die woord geword? Want die volmaakte liefde, drijf die vrees uit. Is hy ook by die achterdeur uit? Of vat, maak ons hom nou nie van toepassing nie? Andre het so sondag of 2, 3 gelede jylle, jylle weet daarvan, as jylle nie die serie gekry het, nie kry hem asjeblief, dis, dis paie kostbaar. Hy sê, as jy na die sigbare kyk, en daarop focus, en te sien, dan beteken dit jy heg waarde aan dit wat jy sien. Jy sien jou omstandighede, jy sien probleme, gevoel van machteloosheid. Jy sien die siekte, die symptome van vrees, veiligheid, die situasie, my bankrekening, alles, dit maak jou minderwaardig. En die oomlik as jy beginne vrees, het jy nie meer gesag oor die situasie nie. En as jy nie meer gesag het oor iets nie, dan moet jy beginne terugtree, want dan eh, beginne uh, minderwaardigheid nou aan jou deurklop. Nou waarin is ons op pad? nou wil ek aansluit by Frans en by woensdag aan sy woordskool, wat ons bespreek het, die interessante bespreking, wat uitgekom het uit hierdie, wat ek werkelijk sien, waar die oud testament gebaseer was op prestatie, ons ken het allemaal, God het gesê, as jy, sal ek. Uh, en ons weet wat het met die Israelite gebeur, ons, ons denk aan die twaalf verspieders wat in die land ingegaan het, twee teruggekom en gesê, dit is die land van melk en hening, ons sal hy en ons eet, voor breakfast het ons hulle verslaan, die ander tien het gesê, o oh, nee, die manne, dis reese, ons lyk soos springkane voor hulle, in hulle oe, maar wat die ons nie geweet het, die die kanne niete het, sy broeke het so gebewe vir hierdie machtige Israelite, dat hulle bang was vir hulle, maar net die vrees, wat hulle daar, en ons weet wat was die gevolg, daar ons lyk het in die woestijn gele. Daar teenoor, in die Nieuwe Testament, is gesag en autoriteit, die uitvloeisel van die liefdesboodskap, dwars dier die Nieuwe Testament. Wat Frans gesê het, Oud Testament, geweld, daai type van dinge, straf, Nieuwe Testament, klaar, Jezus het klaar die straf vir ons gedra. Die gezag en autoriteit is die uitvloeisel van die liefdesboodskap. Dit is nou nie meer een geval van ek moet nie, dit is een geval van ek wil dit graag doen. Waar Jezus beweeg het, was daar liefde. Waar Jezus beweeg het, was daar vergifnis. Selfs aan die kruis het hy nog die oons vergewe, wat hierdie ding aan hom gedoen het, was sy woorde, Vader vergeef hulle, wat hulle weet nie wat hulle doen nie. Die Nieuwe Testament werk nie dier kracht en geweld nie, maar slechts dier liefde. Nou goed, nou kan ons nou makkelijk sê, maar oh, Suid-Afrika, man, dis, die tyd was nie een patch op wat ons vandag is nie. En as ons nou mooi daar ding, die tyd in die Romeinse tyd, die vrede vervolging van die christene, die feit dat hulle gemartel is, hulle is in die arenas ingegooi en die leeuws het hulle verskeer. Dit was baie erger. In, in teenstelling met die, like Zuid-Afrika so'n sondagsoolpiknik. Ek meen, hier sit ons, wie, wie van julle is vandag bang om hier naartoe te kom? Daar staan die dere oop. Uh, ons kan aanbid vrylik. Ek meen, in die tyd, in daardie tyd, sê Jezus, vergewe hulle, het lief, vergewe jou vijande en alle. Nou waar staan ons? Dis belangrik dat ek en jy vanmorgen moet stokvat van ons gevoelens. Waar staan ons? Wat het ek nog binnen in my hart? En nou wil ek sê, as ek en jy nog vergelding soek, het Godse liefde nog nie volmaak in ons geword nie. En daar die stikkie van jou hart, wat nog liefdeloos is, kan ons vergelijk met die antichris, want dit staan Godse salving in jou leven teen. Dit beroof jou van Godse salving. Kan ek het weer sê? As ek en jy nog vergelding soek, is Godse liefde nog nie volmaak nie. En daar die stikkie wat nog onvergevingsgesind is, wat nog, ek wil amper sê, wat nog donker is, kan ons vergelijk met die antichrist, want dit staan Godse salving teen in my leven. Dit wil my vernietig. Ons is so dikwils, en in baie gesprekke daar sê ons, man, ja, ek glo reg, ek bid reg, ek het nie meer een grocery lysie nie, ek spreek reg, maar die goed wil net nie gebeur nie. Is dit nie miskien een geval, dat daar nog goed is, wat my salving eh, teenstaan nie? Ek wil hy nou mooi luister wat ek gesê het. Ek het nie gesê, as jy die verf van standbeelde afkeer, of jy kritiseer Eskomse swak bestuur, jy is die antichrist nie. Moe nie dit nou denk nie, hoor mooi wat het ek gesê. Pieter, sa jy nou vir ons die Matthäus gedeelte op die bord gooi, asjeblief. Ek was so bang Frans lees om vanmorgen, want dan het my hele boodskap nou plaatgeval. Matthäus 5, vir die ouwens wat die bybels het, die daarvan vers 43 af. Julle het gehoor dat daar gesê is, julle moet jou naaste lief hee en jou vijand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vijande lief hee. En sien die wat julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, so dat julle kinders kan word van julle vader wat in die hemel is. Want hy laat sy son opgaan oor slechtes en goeies, en hy laat reen op rechtverdiges en onrechtverdiges. Want as julle lief het, die wat vir julle lief het, wat er loon het julle? Doen die tolleraars nie ook dieselfde nie? En as julle net julle broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tolleraars nie ook so nie? Wees julle dan volmaak, soos julle vader wat in die hemel volmaak is. Nou, as ek nou die stuk lees, dan is daar geen maars of beperkinge of uitsluitsels nie. Daar staan nie net oorheid sekere ouens nie. Jou vyande. Daai ouens wat nie dink soos jy nie. Daai ouens wat nie doen soos jy wil hê hulle moet doen nie. Jy moet hulle lief hê. En ek is in die moeilikheid. Ek weet nie van julle nie. Ek staan skuldig voor hierdie ding. Nou As ons kyk na 1 Korintiërs 10 vers 9, ek wil net vir julle daar ook ietsie lees wat ons nou oor hierdie murmurering in goed sê, hy sê daar vir ons 10 vers 9, en laat ons Christus nie versoek, soos ook sommige van hulle gedoen het nie, Israelite, en hulle het dier die slange omgekom. Nou, as jy nou in die mirror bybel lees, man, hy stel het baie goed. Hy sê, grumbling sets up the stage for the enemy to snake you. Met ander woorde, hierdie swartgalligheid, hierdie murmurering, maak jou rug oop vir die vijand om by jou te steel en om jou, uh, om, ek wil amper sê, om jou focus weg te vat. Nou kyk na, na vers 10 ook daar so, hy sê, en moet nie murmureer, soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle het dier die verderwer omgekom. Weereens wil ek net graag die murmur aanhaal daar, hy het net so kort sinnetje, hy sê, grumbling is a killer, strijd voor, daar is hier een geheim nie, hy maak jou dood, ons kan nie doodspreek oor ons vijande, of die ouwens waarvan ons nie hou nie, en die rest waarvan ons wel hou, sê nie. Manne, dis nie makkelijk he. Dis een groot story. Ek denk, Kappies het nou die aand gesê, of iemand het in die woordskool gesê, dis een tall order en daarmee stem ek baie saam. Jacobus 4 vers 7 sê, onderwerp jylle dan aan God, weerstaan die duivel en hy sal van jylle wegvlug. Met ander, onderwerp jylle die totale onderwerping, my jylle alles, en ek moet kies ook om my negativiteit aan God te onderwerp, dan sal dit ook eh, wegvlug interessant, ek het hierdie stikkie hier geplak waar ek geskryf het op die 15e februari van verjaar, was op die kennisgevingstrookie gewees, dit is seker die eerste keer toe Jan teruggekom het, ek weet ook of net voor hy weg is, skryf in by die gymnasium van die woord, dier toegeweid te wees, so ver dit erediensten aangaan, raak betrokken by die bybelstudies, die woordschool en die kampe, een mens bou slechts spieren, geestelike spieren, dier saam te oefen, raak fiks in die woord. Is dit nie so mooi van toepassing, kan ons dit nie vandag hier nie? Ek en jy het nie meer tyd. Ons kan het nie bekostig om maar net rustig aan te gaan en te lewe partij veroordeel en die ander het ons lief nie. Ons kan nie meer so nie. As die cricketspan of die rugbyspan, as hulle in voorbereiding is vir die wereldbeker, wat maar selfs elke vier of vijf jaar is, en hulle, uh, man, hulle oefen in die gymnasiums vir spieren, en hulle doen fiksheid, en hulle het kopdokters, en wat se goed om hulle voor te bereik, wat het ek en jy nie nodig, as ons een 24-7 aanslag elke dag beleef nie? Het ons nie meer fiksheid nodig, om die duivel teet te staan, om hierdie aanslag van ons eh, teent te staan nie? Eh, uh, ons eindstryd is elke dag. En ons kan hierdie strijd op jou eie nie oorleef nie. Slechts met Godse gees en kracht kan ek en jy in liefde leef en uitstraal. Dis baie belangrik. En ek en jy moet geleentede soek waar ons mekaar kan stig en waar ons mekaar kan rig. En as daar nie een geleentheid is, dan moet jy een skep. Jy kan nie sê, maar my klein groepie kom hier by mekaar he. Jy is deel van die klein groepie. Jy kan nie sê, daar is die selgroepie nie, of wat ook al he. Jy moet een soek, en jy moet, dan moet jy na voren toe tree, want jy moet vir jou fiks kry. Nou goed, mens praat ons baie keer met die verkeerde ons, want die ons wat vanmorgen hier is, hulle wil graag die woord hoor. Die ander manne wat by die huis sit, hulle hoor die woord. Die so ou ene vir my gesê het, luister is beter om by die huis te sit en aan die kerk te dink, as om in die kerk te sit die dink aan die huis. Nou ja, goed, jylle is gelukkig hier vanmorgen. Kom ons vat ons gemeente as barometer. Hoe lyk ons bywoning? Ons bybelstudies, ons selgroepe. Waar staan ek en jy ten opzichte van hierdie getrouheid? Eh, uh, Nou goed, vanmorgen het julle my nou verkeerd bewys. Ek het gedink, jy gaan nie soveel ouwens wees nie, maar dit het seker nie uitgelegd, dat Janne, hy jeweliks kamp hierdie naweek op, op eh, dinge sê het die. Maar afgesien daarvan, en ek skinder nou nie achterom, jy luister in elk geval na die serie na die tyd, so baie van ons, klou aan Jan vas. Jan het dit gesê, Jan het so gemaakt, ja, ja, hy is een uitsonderlijke mens, ek het in my 65 jaar, or die eerste 5 het ek nou nie gehoor veel het, het ek nog nooit die ou gekry, wat so met die woord kan omgaan soos Janie, wat kan, ek is seker as ons om rarig loslaat, sal hy vir 6 ure aan mekaar praat, en die woord bedien, nee. ek, ek geloof dit, maar, ja, Jan is een trekpleister na die gemeente toe, omdat hy so goeie spreker is. Hy sit vir my en jou op die pad, hy het my op die pad gesit, ek was baie ver van die pad af, en hy het my nader gebring op die pad. Nou, deze gaan het maar nog moeilik met die pad, maar in elk geval. Maar die feit, dat Jan een verhouding, een intieme verhouding met God het, die feit, dat hy tyd spandeer met God, doen niks aan my saligheid. Ek is self verhouding, daarvoor verantwoordelik. Ek moet self groei. Jan is nie verantwoordelik vir my heil en my groei nie. Die woord sê, werk jou eie heil uit. Nou moet jylle my verskoon, ek wil, dis nou my laaste aanhaling hierdie uit, die mirror uit, wat sê, dit gaan daar oor in, in 1 Korinties 3 vers 7, daar ek kap die stuk, jy ken het van, die ene ou het na Apollos het nat gegooi en Paulus het geplant en God het laat groei. Maar daar so'n streweling was, jylle kan het loop lees daar so. Nou sê die mirror vir ons, en luister wat sê hier oor die bezigheid. Hy sê, if all we succeeded to do was to attach you to us individuals, then we have failed you. It is not about us. It is all about you realizing God's work within you. Is dit nie prachtig nie? As Jan ons net allemaal trek na hom toe. En hy kry ons nie gespeen om op eie voete te staan nie, dan het hy ons versaak. En dan het jy jouself ook tot die mate versaak. En eh, Pieter, kan jy nou vir ons die Hebreërs 5 vers 12 opzit? Want hoewel jylle vanweer die tyd leraars behoor te wees, het jylle weer nodig, dat die mens jylle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en jylle het weer die behoefte aan melk en nie aan vaste spuis nie. Is het die tyd dat ek en jy beginne opstaan vir vaste spuis nie. Dat ons die eerste beginsels, ons ken die gerechtigheid, ons weet van die mag van die, ons weet allaai goed, maar waar staan ek en jy ten opzichte van myself? En ek vertrou dat as van ons vanochtend huis toe gaan, gemotiveerd om in aksie te kom. Nie oor ons moed nie, maar oor ons graag wil. En dat, dat die liefde van God ons sal dring om te beweeg. En dat daar nie gaan spanning wees oor uh, wette of projekte of wat ook nie, maar dat jy Godse ris sal ondervind. En besef dat die dinge, kom ons sê die meetsnoere, sal vir jou in mooie plekke sal vir jou in lieflike plekke val. Want hy is in staat om ons te sien ver meer as wat ons kan bid of dink. En ek wil nou afsluit dier net dit te sê. Dan sal ek en jy, ja dit het ek vergeet om te sê, die stikkie van Elisa, toe hy gevlug het vir die koningse aanval, toe kryp hy in die knecht daar weg, en die knecht sê vir hom, my Heer, kyk, hier is die, die troepe van die vijand rondom ons. Hy sê, kan jy nie sien die wat vir ons is, is meer as die wat teen ons is nie. Elisa het die onsienlijke gesien, die pere reiters en die waans van vier wat hulle beskerm het. Dan sal ek en jy die perde reiters en die waans van vier sien wat dageliks om ons is, om ons te beskerm in Eskom se donker tyd. In die standbeelde, as hulle groen of rooi gever, wat maak het saak? Dit sleg, ons hou nie daarvan nie. Maar ons is beskerm. En Elisa het in die, in die oomlik, het hy tot die Heere gebid en gesê, slaan hierdie vijandse oe met blindheid. En hy leid die hele troepen mag, leid hy uit weg tot binnen in Israelse gevechtslinies. Hy sê, hier is hulle, vat hulle, maak met hulle wat hulle wil. Ons sal die onsienlijke sien ons sal Colossense 2 vers 9 sal ons optrek en ons opneem en maak dat die volheid van die Godheid vir my beskore is en dier die waarheid te omhels en in te nooi, kan ek ook die pad van die volmaakte liefde stap. Ek kan met nieuwe oor na die kruis kyk en God op nie dank vir sy liefde vir my, dat hy gereed staan wat ook al my posiesie is, waar ek vanaf kom, dat hy gereed staan om my te omhels en my te verwelkom in sy midde, want hy is daar vir ons. Kom ons leid die oor. Vader, baie dankie vir die woord. Ons eer die daarvoor. Ons eer die verwaarhede in die woord. Heren, dat ons daaruit kan put vir die onuitputting onputtelike bron van u liefde. Here ons ons kan nie anderster om maar net stil te raak en sê Here, baie dankie daarvoor. Die dankie vir die kruis, dankie vir die prys wat u betaal het daar. En dat ons vanmôre in waarheid kan sê, u wag vir ons. U wil ons ontvang net soos ons is. Maak nie saak wat gebeur het, hoeveel baalstukke daar nog aan jou hart is nie. Kom na my toe en my liefde sal dit uitdrijf, my liefde sal ook die vrees in jou leven uitdrijf. Ons eer die daarvoor. Ons sien ook vir Jan en Henda, moet hulle terugkoms heren, dat hulle weer veilig by ons sal aansluit. En so sien ons elkeen wat hier vandaan nou huis toe sal vertrek. Ons eer die. Amen.